Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'd. Mi smo počeli govoriti prošli put o čemu? O namaskom vremenu kao šartu i uslovu. Rekli smo šta? Da je uslov za namaz, ili tako? Dalje smo govorili šta? Šta? Koje smo mi sada spomenuli? Kako je veza za Ana s Dobro, dalje. Šta je s onim ko pođe klanjati namaz prije namazkog vremena? Dobro. Da li namaz ispravan poslije namazkog vremena? E, e, sad, ovo je bez razloga i sa razloga. Znači, Dobro. Stvari. I, znači, kada se računa da smo pristili na namazkog vremena? Mi smo tu meselo obradili. Jesu. Dobro. Stavite sad novu meselu u vezi s tim kome je dozvoljeno odgoditi namaz iza namaskog vremena. Znači, ne sad ono koje je opravdano, to je jedna vesela, koje je opravdano izostavio namaz, ko, recimo koje je zaboravio ili prespavao, to je drugo. Nego sad je čovjek svjestan, ali mu je dozvoljeno dozvoliti da izađe namaz iz njegovog vremena. Jeste razumeli razliku između te dvije mesele? Prva je mesela, znači čovjek je opravdano izostavio namaz. Zaboravio ili prespavao. Ali ovdje sad čovjek pitamo mi sad kome je dozvoljeno jednostavno svjesno da namjerno da iza... A nije grešan. Znači nije grešan i u redu ispravno je postupio. To su dvije skupine ljudi. Prva skupina je onaj ko spaja namaze. znači oni kojima je dozvoljeno spojiti namaz kao što je putnik i slično to je znači prva skupina nju nećemo posebno nešto obrađivati jasno je Doći nam posebno poglavlje kad, kad možemo spojiti i oni koji imaju pravo spojiti oni mogu pustiti da namaz izađe iz njegovog namaskog vremena i nisu grešni ispravno su postupili druga skupina oni koji rade na ispunjenju šartova za namaz. Znači ispunjenje šartova ispravnosti za namaz. To ćemo malo pojasniti jer ima nekih... Znači koja je to druga skupina? Čovjek je u toku priprema za namaz, ispunjava šartove. I sada, namasko vrijeme mu izlazi, a on izvršava šartove i neće, ne stigne ili vidi da neće stići ispuniti sve namasko vrijeme će izaći. Šta takva osoba da radi? Kažemo, generalno, generalno je pravilo da ukoliko radi na ispunjenju šartova, dozvoljeno mu je da mu prođe na namasko vrijeme. Sad paste riječi učenjaka kad kažu onome koji radi na ispunjenju šartova iz toga izlaze osobe, znači ne podrazumijevaju se osobe koje nemaju ispunjene šartove, a ne rade na njihovom ispunjavanju. Oni moraju klanjati bez tog šarta. Kontate me. Pojasnit ćemo to primjerom. Čovjek kome se je poderala odjeća za namaz. I on je šije sada. Ako je ne sašije, ne ušije, klanjat će bez odjeće. A obuće odjeću je šta? Šart za namaz. I on šije već sad. Ali ako je bude sašio do kraja, izaće mu namasko vrijeme. Šta će takva osoba uraditi? Pustit će neka izađe namasko vrijeme, ali će šta? Sašiti tu odjeću da bi ispunio uslov za namaz, a to je da ne klanja bez odjeće, da ne klanja go. Je li to u redu? Međutim, uslovljavaju učenjaci da to šivenje bude blizu. Ne sad da čeka nekakav 4-5 sati, nego jednostavno sad, eto, fali malo jedno, pol sata, 20 minuta, 15 minuta iza namaskog vremena, samo što se nije sašlo, malte ne, tako mi je dozvoljeno propustiti to. Znači, šta kažu? Ako tako blizu će izostaviti to, onda dozvoljeno mu je da pusti namasko vrijeme i da ispuni tešat. Primjer zato je isto tako i da traži vodu i dođe do vode, I sad samo treba da izvadi, da se okupa i da se abesti i tako dalje. I, ili ćemo izaći na masko vrijeme, onda može pusti da izađe pa onda klanjati. Najbolji primjer zato je često se dešava na sabahu. Ustane čovjek kao džunup, svejedno posle spavanja sa suprugom ili kao poluciju i e, mora se kupati. Ima tek toliko vremena da ugrije recimo vodu ili ako je voda ugrijana da da se okupa ili će izaći vrijeme ili se mora kupati, šta da radi? Znači u tom slučaju šta? Pustit će da izađe namasko vrijeme, ali će ispuniti uslov čistoće. Okupat će se. Međutim, ako nema šanse da će upotrijebiti vodu, recimo, ako ne upotrebljava vodu zbog hladnoće, recimo, ili što će mu treba tek popodne da naloži vatru, pa ovo, pa ono i tako dalje, onda u tom slučaju izvjeći tejemum, šta? I klanjat će tako. Ste skontali to? Znači, ukratko rečeno, kome je dozvoljeno da pusti da namasko vrijeme izađe, onome ko će spojiti namaze, opravdano. I onome ko radi na izvršavanju šartova, pa dok ne ispuni šartove, dozvoljeno mu je šta? Da pusti da namasko vrijeme izađe. Hmm? Šartova je spravnost. Kad kažemo šartove, mislimo na te. Hm? Može, znači on priprema, grije vodu. Znači, znači radi na izašenju šata. Znači, ne ima veze, on grije vodu, znači. Radi na izašenju šarta. Od izašenja šarta je recimo da ide donijeti vodu, ako nema vode. Od izašenja šarta za odiću da ide kupiti platno, recimo. Ili da pošalje nekog da mu kupi. I ostalo. Šta ako vidi Nema veze, on radi na izrešenju. Ono pa rekli smo da sad prođe dva namaza, recimo, prođe nekoliko sati i tako dalje, ali on radi na izvršenju, znači. A recimo, se smatra radi na izvršenju, ako se takav čovjek uključi, bude radi se da dok to se ne ugrije. Ili to za tu? Ne može to sad. Zašto? Zato što ne mora čekati da se ugrije potpuno bolje, nego dovoljno da spere džon upluk. Ne mora se on sad sakunati kupati nego dovoljno mu je samo da umlači vodu toliko ili malo da se ugrije da on sapere to u običnom vodom, ne treba sapun. Znači pospije se po glavu, on je dovoljno da klanja, onda kasnije nek se tušira cijeli dan. Razumijete to? Znači ne kupanje, nego skidanje džunupluka. A kako će se ti kupat, nema veze, to je dovoljno... Ne moraš, kako, što si rekao, ne moraš, moraš koristiti šampon, bolje. To mislim, ali treba cijelo tijelo. Pa normalno. skontate to? Ne moraš. Ali ne moraš ići u džamiju ako ćeš u toku ramanskog vremena se okupati. Ha? Ima smetnja. Ne moraš ići u džamiju ako nisi ispunio šarta, imaš vremena da ga ispuniš. Recimo, sad podne je nastupilo. Ti si džunup. Hm? Nije pitanje, znači, nije tebi uslov namaza džemata. Ne moraš ići u džemat, nisi u stan da ideš u džemat u redu, ali imaš dovoljno vremena da ostaneš u kući, okupaš se i klanjaš na vrijeme. To se samo učenjaci razilaze oko džume. Većina ih ne dozvoljava ni na džumu. Jer uslov džume je to. A Ibn Taymije dozvoljava džumu zato što je ona namaz koji ne, ne, ne podrazumio jer prolazi nakon određeno znači klanjanje, prolazi, ne možeš ga više klanjati sam pa Ibn Taymije, recimo još neki dozvoljavaju, kaže ako je džuma u pitanju a ti si džunom, a prošla bi te džuma, stigo bi na podne, ali ne na džumu, onda kažu možeš na džumu, uzmi temu, mi idi. A većina i ne dozvoljava ni to. <clears throat> Pardon, to ćemo vidjeti meselo oko toga ovaj, kad budemo radili džumu i to. A što se tiče ovih namaza, nema razilaženja oko toga, moraš ispuniti uslove. Dobro, ovo što smo naveli, ovo sve do sada što smo pričali o toj meseli, to je mišljenje nekih učenjaka. Znači, mišljenje nekih učenjaka koji to dozvoljavaju. Drugo mišljenje drugo mišljenje da nije dozvoljeno odgađanje namaza van namaskog vremena ni zbog kojeg uslova. Drugo mišljenje je da nije dozvoljeno odgađanje namaskog namaza iza namaskog vremena zbog bilo kakvog uslova. Nego šta oni kažu? Tebe je Allah zadužio da u određeno vrijeme obaviš namaz. Zadužio te je u tom određenom vremenu da ispuniš određene uslove. Ako nisi u stanju da ih ispuniš, nisi ni dužan. Allah ne zadužuje nikog preko njegovih mogućnosti niti ga zadužuje nečim što će mu štetiti njegovom zdravlju i životu kao kupanje hladnom vodom, hladnom vremenu i tako dalje. Ali te zadužuje da klanjaš u to vrijeme. A ostalo nije te zadužio. Nego ukoliko si u stanju. Ako nisi u stanju, nema veze. Poznato je pravilo da ne, čovjek se ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. I klanja onako kako može. Ako je ustao recimo na sabah, džurup je, nema vode, neće izaći mu vrijeme, uzmi tejemom, malo, zašto je Allah propisao tejemom inače? Da čovjek ne mora čekati abdest i kupanje i ostalo, nego da uzme tejemom mi klanja u to vrijeme. Inače, propis tejemoma ne bi imao svrhu. Zašto je Allah propisao namaz u strahu? Da ne moraš ispunjava sve uslove, nego klanjaš kako možeš u tom stanju. Ali nije dosudio da izađe namaz iz namazskog vremena. Je li to u redu? To mišljenje zastupa Ibn Taymije. I drugi učenjaci na osnovu dokaza koji smo rekli. Mislim da je bolje izbjegavati odgađanje namaza potpuno. Znači što više ga izbjegavati jer u principu rekli smo pravilo da svi namazi ograničeni vremenski moraju se izvršiti u vrijeme. Džaba ti je dolaz na refat cijelu godinu ako nisi došao na dan refata. Razumijete to? Tako isto je namaz. Namaz je od tad do tad. Od recimo od, od 12 do 3. E ako klanjaš pola 4, nije to to. To je nešto drugo. E sad, da bi to bilo drugo, moraš imati čvrste i jasne dokaze. Ovi nemaju, ovi koji dozvoljavaju prvi, nemaju baš najjasnije dokaze. A to što je ovo uslov, što je uslov za namaz, u redu, slažemo se da je uslov. Ali isto tako znamo da, us, da, da ono što čovjek ne može otpada ako nije u stanju da ga izvrši na vrijeme. Bolje je, bolje je znači da se to ne, ne izbjegava, da se to ne, naime izbjegava maksimalno koliko je čovjek u stanju. Da ti namaz. Jeste. Znači, u namaskom vremenu, uzmite jemom i gotovo. Ali ne džemat, pazi u što, što je ovaj govor. Znači, nije pitanje. Znači, namasko vrijeme je sve od kraja do kraja. I u tom vremenu, ako možeš da, recimo, okupaš se ili pripremiš odjeću, Ne moraš ići na džemat, nisi dužan. Znači, niješ biti grešan što nisi ošao na džemat zato što se izvršava uslov. A šart je preči da se izvrši od vađiba. Kontate to. Sada, recimo, pošto saba se rano klanjati, ne znam, kasno klanjati. Dobro. Dođem kući, ne mogu se okupat, a uči jezan, znači mogu otići u džamiju, klanjati pa doći kući. Ako ćeš klanjati kod kući te jemu, onda bolje uzmi temu, idi u džamiju klanjati. Pa to ja, to, je u redu. Bolje znači, okupat pa Sam kod Sam kod kuće ako ne možeš na džemat. Ali da klanjaš na vrijeme. Ali ako će te proći vrijeme i kupanje i džemat, onda uradi što možeš. Kontate to ako nema više znači sa to prvo mišljenje ono, pa Ne, prvo mišljenje znači to. Znači oni kažu dozvoljeno je čovjeku jednostavno. Dozvoljeno je čovjeku da odgodi, ispusti nek izađe, al da ispuni uslove. Kao što je kupanje recimo. oni kažu ne, ne, nema dokaza zato Zašto Allah propisao te jemom? Bar zato da ti ne izlazi vrijeme. I da ne moraš ti čekati tražiti nego nemaš vode, namasko vrijeme će ti izaći, uzmite jemom, tako, zato je došao propis. Samo još jednom, znači bolje je klanjat kod kuće, da se okupaš i da se ušiven i sve da klanjaš sam u, u namaskom vremenu. Nego, ne bolje nego obaveza. Ja, nego da klanjat, da uzmeš, na primjer, te jemom. Da I da ideš u džamiju. Ja, a što se tiče džume, kako Što se tiče džume, znači rekli smo da ćemo tu meselo, ako Bog da istražiti, mm. da neki dozvoljavaju za džumu samo zato što ne možeš i ti više klanjati osim u tom vremenu. Kontrate to. E sad, postavlja se pitanje na čemu se gradi, pratite li me, da li se može uzeti tejemom za džumu? Mesela se gradi na tome da li je džuma namaz sam po sebi ili je džuma zamjena za podne. Ako je sam po sebi, znači to je namaz koji nema vremena, kaže uzmite jemom, to je sedmični namaz, uh, i nisi isto kao da recimo tog nema namaskog vremena tad se klanja i gotovo isto kao kad bi ti izašlo povodne recimo izašlo bi ti povodne ako će ti izaći povodne nemoj uzmite jemom mi klanjaj e tako kaže izaće ti džuma to je sedmični namaz tad u to vrijeme nije zamjena ni zašto nego sedmični namaz to mu je vrijeme ako će ti izaći uzmite jemom mi klanjaj isto kao povodne što će ti izaći vrijeme razumijete li ali oni koji kažu to je zamjena za povodne ne moraš klanjati povodne ne moraš. Ali kažu, nije, dobro, i kažu ne moraš, ali da li je to sad podne zamijenjeno ili je baš tako šerijatom propisano da petkom nema podne onima koji klanjaju džumu? Kontate to. Pa oni koji kažu džuma je zamjena za podne, oni kažu ne, ne možeš uzeti temu. Džuma je zamjena za podne, ali imaš vremena ti do podne da je kinde još. Znači okupaj se, pripremi, ispuniš šatoj, pa klanjaj podne. Ne moraš klanjati džumu koja je zamjena, nego klanjati podne koja je osnova. Kontakte to. Nema veze, ti si zadužen da obaviš namaz u to vrijeme i kažu vrijeme podne je od 12 do 3. Ti se ne možeš u 12 kad je džuma, ali imaš do 3 vremena za podne. Okupa se to. Ovi kažu, ne, ne, nije džuma podne i zamjena za podne. Džuma je namaz koji se tad klanja i nema vremena više. Samo sekundica. Znači, imamo I jednu smo uspjeli da to meselo obrati, ja nadam se da je to hajr, <laughs> da smo je sažvakali. Sljedeći put obavezna, obavezna kontrola ovoga što smo radili do sad. Znači, malo pripremite sa dokazima i ostali. Znači, stavite sljedeći put meselo da ćemo raditi. Da li je dozvoljeno odgađati namasko vrijeme u tolikom strahu da čovjek nije u stanju klanjati ni na koji način niti srcem, niti dijelovima tijela. Stavite da ćemo sljedeći puta raditi šta? Tu mislimo.